Isang harimbawa ng kung ano ang maaaring gawin para sa mga sobrang mega ultra dadad na pinakamabigat na matandang kadauto sa aming mga video. Ang video na ito ay isang harimbawa na ibinigay kasama ng software ng Crazy Top 7. Ngunit maaari namin gamitin ang anumang larawan.